Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, Գործարար Արցախ հաղորդման այսօրվա հյուրը Լուսինե Տոնյանն է։ Գործարար միջավայրում է մեծացել Լուսինե Տոնյանը։ Դեռ մանկուց էր հետաքրքրությամբ հետևում գործարար ծնողներին։ Աղջկա հիշողություններում մինչ օրս վառ է մնացել գործունյա ծնողների կերպարը, ու հենց այդ ժամանակ էլ նա որոշեց, որ պիտի դառնա գործարար։ Միշտ մտածում էի, արդյոք հեշտ է ինքնուրույն գումար վաստակել։ Իսկ եթե այն դժվար է, ինչու իմ ծնողների մոտ դա հեշտությամբ ստացվում է։ Միայն հիմա է Լուսինեն հասկացել, որ ամենևին էլ դյուրին չէ այն ճանապարհը, որով քայլել ու մինչև հիմա քայլում են իր ծնողները, սակայն նրանք դա անում են համարցակ։ Ես էլ պիտի նմանվեմ նրանց ու սկսեմ իմ գործունեությունը։ Երիտասարդ աղջիկա մտահորիզոնում այս ու նմանատիպ շատ մտքեր էին ծավալվում։ Ով կպատկերացներ, որ դրանք շուտով իրականություն են դառնալու, ավելին իրագործվելու են արագ տեմպերով։ 1 տարի առաջ իր ծննդյան օրվա նախորյակին որոշեց սկսել գործունեությունը։ Երիտասարդ աղջկան փոքրինչ մտահոգում էր այն միտքը, որ իր նախընտրած գործով արդեն իսկ կան ու զբաղվողներ։ Սակայն դա պատճառ չհանդիսացավ, որ เป զի Լուսինեն անցներ գործի։ Եվ առանց երկմտելու Գառնան առաջին օրը բացեց իր սեփական բիզնեսը։ Որպես ծննդյան նվեր նա ծնողներից խնդրեց տպիչ սարք, եւ նվերը ստանալուն պես անմիջապես անցավ գործի։ Այսօր 1 տարի անց Լուսինեն ուրախությամբ է հիշում, թե ով էր առաջին պատվիրատուն եւ որքան գոհ մնաց հենց այդ գնահատականն էլ ողջորեց աղջկան։ Լուսինե ջան, այսօր դուք հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բիզնեսը սկսելու մտահղացումը ցակել է նախորդ տարի քո ծննդյան օրվա արթիվ։ Այո, բայց մինչ այդ ես մանկուց երազում էի ունենալ սեփական բիզնես, ցանկանում էի ինքս գումար աշխատել եւ հոգալ իմ կարիքները, թեկուզ ծնողներս ամեն ինչով ապահովում էին, բայց կոնկրետ այս բիզնեսի միտքը իմ մոտ ծագեց ծննդյան օրվա նախորյակին։ Ծնողներս ծննդյան օրվա նսարտիվ ուզում էին ինձ նվեր գնել, ես նրանց ասացի, որ տպիչ սարքեմ ցանկանում, որ เป զի սկսեմ իմ բիզնեսը։ Բիզնեսը սկսեցի հենց մարտի 1-ին եւ անսպասելիորեն ստացա ահագին պատվերներ հենց առաջին պատվիրատուս մեր գեներալ Վիտալի Բալասանյանի թորնիկներ ում կարծիքից հետո ես ավելի ավելի շատ ողջորվեցի ու շարունակեցի իմ աշխատանքը մի տարվա արդեն շտով լրանում է մի տարին եւ մի տարվա ընթացքում ես նոր ես նորույթներ եմ պատրաստել եւ ավելի որակյալ ու ավելի մաչելի եմ դարձրել իմ աշխատանքները։ Ես տեղեկացել եմ, որ նախքան բիզնեսը սկսելը դու ճշտել ես եւ տեսել, որ արդեն իսկ այդ գործով կան մարդիկ, ովքեր զբաղվում են, ինչը քեզ բավականին տխրեցրել է, այսպես ասած այդքան էլ չեմ տխրել, ուղղակի սկզբից գիտեի, թե ես առաջինն եմ եւ ավելի ողջևորված էի, երբ իմացա, որ էլի զբաղվողներ կան, մի քիչ այդ պակասեց ողջևորությունս, բայց հասկացա, որ դա ընդհանրապես կապ չունի, հաճախորդը ինքն է ընտրում ամենից մատչելին ու ամենից որակյալը եւ իմ հաճախորդները բավականին շատ են, որը խոսում են դրա մասին, որ աշխատանքներս բավականին որակյալ են։ Չէ։ Ովքեր են ձեր հաճախորդները։ Իմ հաճախորդները սովորաբար պետք է լինեին իմ բարեկամները, ծանոթները, բայց զարմանալիորեն ավելի շատ անծանոթ մարդիկ են, Սկզբում ընկերներս ու ծանոթներս ինձ օգնելու համար պատվերներ էին կատարում եւ ընթացքում նրանք տարբեր տեղեր պատմում էին իմ աշխատանքի մասին եւ այդպես գովազդում էին իմ աշխատանքը, որից հետ պատվիրատուներս ավելի շատացան։ Հիմնականում պատվիրում են նաեւ ՌԴ-ից որպես նվեր, պատվերներ ունեի անգամ Ամերիկայից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից նույնպես ունեմ պատվերներ։ Նախնական շրջանում Լուսինեն զբաղվում էր միայն գինիների եւ շոկոլադե սալիկների պիտակավորմամբ, իսկ հետո սկսեց օնլայնել գործունեությունը, զբաղվելով նաեւ լոգոների դիզայնավորմամբ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Տարոսիկներ, այցեքարտեր, իսկ բոլորովին վերջերս գործարար աղջիկը սկսել է զբաղվել նաև լոգոների դիզայնավորման գործով։ Նոր սկսած գործում Լուսինե Տոնյանին շատ զարմացրեց պատվերների քանակը։ Գրեթե ամեն օր նա ընդունում էր մեծ թվով պատվերներ։ Այս գործում, ինչպես նշեց իմ զրուցակիցը, մեծ դեր են խաղացել ընկերներն ու հարազատները։ Հենց նրանց շնորհիվ մարդիկ ցանոթացան Լուսինեի գործունեությանը։ Սկզբից զբաղվում էի գինիների ու շոկոլադեսալիկների պիտակավորմամբ, բայց ընթացքում, ինչպես ասեցի, նորույթներ մցրեցի։ Պատրաստում եմ տարբեր տեսակի բացիկներ, մեծ եւ փոքր շոկոլադեսալիկներ, տարբեր շշերի պիտակավորմամբ եմ զբաղվում, անգամ պատրաստում եմ տարոսիկներ, այցեքարտեր եւ արդեն սկսել եմ զբաղվել անգամ լոգոների դիզայնավորմամբ։ Ես տեղեկացա, որ մեկ շաբաթում ձեր տպիչ սարքը գնելուց հետ իսկ այն գնել են մայրիկն ու հայրիկը, ինչպես դուք նշեցիք, այդ գումարը մեկ շաբաթում արդեն աշխատել էիք, դուք ինչը ձեր ծնողների զարմացրեց ինչպես նշեցի, հենց առաջին օրվանից ես ստացա լիքը պատվերներ, որ անսպասելի էր եւ քանի որ մարտի 8-ին ընթառաջ էի բացել բիզնեսս, բոլոր նվերներ էին պատրաստում իրենց մայրիկների, քույրիկների, ուսուցչուհիների եւ այլ մարդկանց համար, բոլորը ցանկանում էին գնել օրիգինալ եւ տարբերվող նվեր եւ միգուցե դա է պատճառը, որ ունեի բազում պատվերներ։ Սկզբից, ինչպես ասացի, ընկերներս ու ծանոթներս ինձ տարբեր տեղեր գովազդում էին, ինչպես on-line, այնպես էլ իրական կյանքում էին այդ պատմում իմ մասին գովազդում եւ ընթացքում սկսեցի մեր Արցախի տարբեր բլոգերների հետ համագործակցել։ Նրանց դրամադրում էին նվերներ եւ նրանք գովազդում էին իմ էջը իրենց էջերում, իրենց story հարթակում, Instagram-յան եւ այդպես բազում հետեւորդ ոլորտներ ունեցա և հաճախորդներ։ Հավանաբար չէիք սպասում, որ ձեր բիզնեսը այդպես լայն տարածում կունենա եւ շուտ կաճի։ Հիմա այն մասին առաջկա պլանների ինչ եք նախատեսում, ինչն է այսօր ձեզ պակասում, ինչ ծրագրեր կան մոտ ապագայում մոտ ապագայում ցանկանում եմ գնել ավելի մեծ սարքավորումներ եւ ավելի լայնացնել իմ բիզնեսը կցանկանայի ունենալ մի փոքրիկ այդ վայր, որտեղ ես ինքս կաշխատեի, քանի որ հիմա աշխատում եմ մայրիկիս խանութում։ Իսկ մնացածի մասին դեռ չեմ ցանկանում խոսել։ Ահա բայց կան նոր մտահղացումներ ու հետաքրքիր գաղափարներ։ Գաղափարները շատ են, գաղափարները նույնպես, բայց քանի որ մարդիկ լսելով կարող են ինձնից առաջ գնալ եւ կատարել այդ մտահղացումները, չեմ ցանկանում բարձրացնել անվանման մասին խոսենք։ Բոլորը հարցնում են թե ինչու Լուան Գիվց։ Լուանը անվանս ու ազգանունից առաջին եւ վերջին տառերն են Լուսինե Տոնյան, Լու Լուսինե Տոնյան, վերջի երկու տառերը ան։ Իսկ Գիվցը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է նվերներ, այդ իսկ պատճառով այդ երկու բառերը կապել եմ իրար եւ ստացել եմ Լուան Գիվց անվանումը։ Thank you Լուսինեն զբաղվում է ոչ միայն գինիների պիտակավորմամբ, այլև այլ խմիչքների՝ օղու, կոնյակի։ Ի դեպ նա օգտագործում է Ասկերանում գտնվող Օհանյան բրենդի գործարանի արտադրանքը։ Հարցին թե հատկապես ինչու Օհանյան բրենդի արտադրանքն է օգտագործում, նա ասաց, որ այդ խմիչքները շատ պահանջված են դրսում։ Հիմա Լուսնե ջան, ես առաջարկում եմ, քանի որ մենք այս պահին գտնվում ենք Մայրիկի խանութի հարևանությամբ եւ առաջարկում եմ մտնենք եւ այստեղ տեղադրված են ձեր գործերից որոշ նմուշներ, մի քիչ մանրամասը ներկայացնեք, օրինակ այս գործը ինչպես է քարել։ Սա գինի է։ Դուք այս գինին վերցնում եք Օհանյան խանութի Բայց գինիները վերցնում եմ Օհանյան գինու գործարանից եւ պատվիրատուները եւ ես շատ գոհենք նրանց գինիներից։ Կոնկրետ այս դիզայնավորումը ընտրել է հենց հաճախորդուհին, պատվիրատուն, իսկ տեքստի հարցում օգնել եմ ես։ Իսկ շոկոլադե սալիկը հաճախորդուհին ինձ է վստահել եւ դիզայնը եւ գրությունը եւ երկուսն էլ ես եմ կատարել։ Այո, սրանք սալիկներ են շոկոլադե։ Նաև այսպիսի գործ է կատարում, հա, պատվոգրեր։ Այո, բայց կոնկրետ այս պատվոգրի եւ ձևը եւ այդ տեքստը այս պահին նորույթ է որպես Վալենտինին ընտարաջ, որը ինձ առաջարկել է հենց պատվիրատուն եւ ինքը նույնպես պատվիրել է։ Հունվարի 28-ին ընթարաջ որոշեցի այսպիսի կոմպլեկտներ պատրաստել՝ շոկոլադե սալիկ եւ կոնյակ, որը նույնպես վերցնում եմ Օհանյան այդ բրենդից։ Այո։ Կոնյակները 7 տարեկան են եւ հաճախորդները շատ գոհ են։ Որեն դրսում հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում նշեցիք, որ պահանջարկը մեծ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունից հիմնականում պատվիրում են հայրենիքի թեմատիկայով պիտակներ, ու հիմնականում օղու եւ կոնյակի այդ շշերի պիտակավորմամբ։ Ահա։ Գրությունները կարող են լինել եւ բացիկի տեսքով եւ այդ հրավիրատոմսի Հիմնականում պատվիրատուները նորույթներ են ինձ վրա ուղարկում, որը ես դեռ չեմ պատրաստել։ Եթե նկարը տեսնելուց հասկանում եմ ինչպես այն պատրաստվում, ինչ ծրագրեր եւ թղթեր են պետք դրա պատրաստման համար, անմիջապես ընդունում եմ պատվերը։ Դե ինչ շատ շնորհակալություն, եթե 1 տարվա մեջ գրանցել եք այսպիսի հաջողություններ նոր բիզնեսում, նոր սկսած գործում, հուսով եմ, որ առաջիկայում ավելի մեծ հաջողություններ կունենաք։ Անչափ շնորհակալ եմ եւ ջերմ խոսքերի եւ հրավերի համար։ Ցտեսություն։ Օրիգինալ եւ տարբերվող նվերներ, ստեղծագործական գաղափարներ, նոր մտքեր, եւ յուրօրինակ դիզայնավորական լուծումներ։ Ահա այս գործոններն են իշխում Լուսինե Տոնյանի բիզնեսում։ Գործարար աղջիկը մեզ հետ զրույցում առաջիկա պլաների մասին շատ բան չասաց։ Միայն խոստացավ, որ դրանց իրագործման դեպքում կրկին կհանդիպի մեզ ու կհանրայնացնի այդ ամենը։ Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։